บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดคร์กีเดคร์กีเดการเตรียมตัวเดินทางเ e ีย h ั t ฮัซร์ลิกลาร์เ e ีย h ั t ฮัซร์ลิกลาร์คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Bavullarımızı hazırlaman lazım. Bavullarımızı hazırlaman lazım. อย่าลืมอะไรนะ Bir şey unutmaman lazım. Bir şey unutmaman lazım. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Sana büyük bir bavul lazım. Sana büyük bir bavul lazım. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Pasaportu unutma. Pasaportu unutma. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Uçak biletini unutma. Uçak biletini unutma. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Seyahat çeklerini unutma. Seyahat çeklerini unutma. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Yanına güneş kremi al. Yanına güneş kremi al. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Yanına güneş gözlüğü al. Yanına güneş gözlüğü al. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Yanına güneş şapkası al. Yanına güneş şapkası al. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Yanına bir yol haritası almak istiyor musun? Yanına bir yol haritası almak istiyor musun? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Yanına bir rehber almak istiyor musun? Yanına bir rehber almak istiyor musun? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Yanına bir şemsiye almak istiyor musun? Yanına bir şemsiye almak istiyor musun? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Pantolonları, gömlekleri, çorapları unutma. Pantolonları, gömlekleri, çorapları unutma. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัด และเสื้อนอกนะ Kravatları, kemerleri, ceketleri unutma. Kravatları, kemerleri, ceketleri unutma. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอน และเสื้อยืดนะ Pijamaları, gecelikleri ve tişörtleri unutma. Pijamaları, gecelikleri ve tişörtleri unutma. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Sana ayakkabı, sandalet ve çizme lazım. Sana ayakkabı, sandalet ve çizme lazım. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Sana mendil, sabun ve bir tırnak makası lazım. Sana mendil, sabun ve bir tırnak makası lazım. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟัน และยาสีฟัน Sana tarak, diş fırçası ve diş macunu lazım. Sana tarak, diş fırçası ve diş macunu lazım.